Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական հերթական ապատեղեկատվությունը։ Ղարաբաղյան հարցով բանակցային գործընթացը կակտիվանա աշնանը։ Ամփոփել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքները։ Երթման արարողություն Ամարասի վանական համալիրում։ Արցախում արտադրված եւ սպառված էլեկտրակայանի աճ է գրանցվել։ Հանրապետության ցանկատարածությունների մի մասն ամեն տարի տուժում է կարգտահարությունից։ Թուրքիան Իրանի հետ սահմանին անվտանգության պատ է կառուցում։ Բռնցքամարտի Գուրգեն Հովանիսյանը Լիվենցևի մրցաշարի հաղթող։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ գնդապետ Սենոր Հասրատյանը ադրբեջանական քարոշիա մեքենայի հերթական ապատեղեկատվությունն է համարում օգոստոսի 8-ին հայկական կողմից դիվերսիոն հետախուզական գործողություն իրականացնելու մասին տեղեկատվությունը։ Այն իրականությանը չի համապատասխանում։ Պաշտպանության բանակին քիչ թե շատ ցանոթներ այդ թվում հակառակորդը շատ լավ գիտեն, որ եթե պաշտպանության բանակի կողմից ձեռնարկվում է նման գործողություն, ապա դա շատ ցավոտ է լինում հենց հակառակորդի համար, նշել է Սենոր Հասրաթյանը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների միջև հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ դեռևս որևէ կոնկրետ բան չկա, այս մասին ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նա նշել է, որ այժմ հստակ է, որ սեպտեմբերին Նյու Յորքում լինելու է արտգործնախարարների միջև հանդիպում։ Հանդիպման օրակարգում այն հարցերն են, որոնք մենք բազմից ասել ենք, համապատասխան պայմաններ ստեղծել, որ առաջ տանենք բանակցային գործընթացը։ Բանակցություններին այլընտրանք չկա, ասել է Նալբանդյանը։ Այսօր Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի շրջանի ուղությամբ Ագնա Հինդարխ ճանապարհահատվածում։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելության Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Ղարաբաղյան հարցով բանակցային գործընթացը կակտիվանա այս տարվա աշնանը, այս մասին ասել է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Փորձագետի կարծիքով, եթե հաշվի առնենք վերջին շրջանում ԱՄՆ-ի վարած քաղաքականությունը, կարելի է ենթադրել, որ ամերիկացիները կփորձեն ավելի նախաձեռնող լինել Ղարաբաղյան հակամարտության գործընթացում, փորձելով հետևել Ռուսաստանի օրինակին։ Սակայն Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման գործում դա սկզբունքային նշանակություն չի ունենա, ընդգծել է Սաֆրաստյանը, հավելելով, որ ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը շահագրգռված չեն Արցախում ռազմական գործողությունների վերսկսմամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի ուշադրությունը դեռևս չի գրավել, սակայն հաջորդ մի քանի ամիսների ընթացքում դա կարող է փոխվել։ Այս մասին ասել է նախկին դեսպան Ջոն Հերբստը։ Ներկա պայմաններում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների միջև հնարավոր հանդիպումը կրելու է հիմնականում խորհրդանշական բնույթ։ Նախագահների հանդիպումը կնշանավորի լարման թուլացում, որը դրական է, սակայն ես դեռ չեմ տեսնում խնդրի ողջամիտ կարգավորման որևէ հիմք, նշել է Ջոն Հերբստը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում օգոստոսի 8-ին ամփոփվել են 2017 թվականի առաջին կիսամյակում Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքները։ Ամփոփելով հաշվետվությունը, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը զինվորական ծառայության վիտանելիության եւ զինծառայողների առողջական վիճակի օբյեկտիվ գնահատման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերի հնարավորինս նվազեցման տեսանկյունից բարձր է գնահատել կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի իրականացրած բժշկական փորձակցությունների նշանակությունը։ Ամարասի վանական համալիրում 3 տեղի է ունեցել 2991 զորամասի ամառային զորակոչիկների երթման արարողություն։ Ներկային ծնողներ, հարազատներ, բարձրաստիճան սպաներ։ Զորամասի հրամանատարի տեղակալ հրամանատարի պաշտոնակատար փոխգնդապետ Սավադյանը շնորհավորելով զորակոչիկների նշել է, որ նրանք երթում են տալիս Ամարասում՝ մի վանական համալիրում, որի մերձակայքում Արցախյան գոյամարտի տարիներին մեր ազատամարտիկները թեժ մարտեր էին մղում։ Նրանցից շատերն իրենց կյանքն են նվիրաբերել այս սուրբ տարածքի համար։ Դիմելով զորակոչիկների ծնողներին ու հարազատներին, նա ասաց, որ երկու տարի նրանց զավակները կլինեն հրամանատարության ուշադրության կենտրոնում։ Միջոցառմանը զորամասի սերժանտ Խաչատրյանն իր խոսքում անդրադարձավ բանակային կյանքին, կոչ արեց, որ երթում տվող զինակոչիկները պատվով ծառայեն հայրենիքին։ Սիրելի նորակոչներ, մենք հպարտ ենք, որ ծառայում ենք հրետանային գնդում։ Դուք էլ պետք է հպարտ լինեք ապագա հրետանավոր լինելու համար։ Թե սերժանտական եւ թե սպայական ազդակազմը կանի այն ամենը, որպեսզի դուք շատ շուտ սովորեք հրետանավորի մասնագիտությունը։ Այդ իսկ պատճառով, ինչքան գիտելիքներ ունեք եւ լավ դիապետեք զենքին, այնքան ավելի մարտունակ կլինի մեր զորքերը։ Ձեզ ցանկանում եմ հաջողություն եւ բարի ծառայություն։ Մեկ սահմանների խաղաղություն։ Նորակոչիկ Զինծառայողից ենող փոխգնդապետ Սալոմյանը նշեց, որ հպարտ է, որ իր որդին Արցախի պաշտպանության բանակում զենքը ձեռքին պաշտպանում է հայրենիքի սահմանները։ Հուսով է, որ նա կշարունակի մեծ եղբոր անցած ուղին, ով ապրիլյան պատերազմի օրերին հերոսաբար մարտնչել է հայրենի սահմաններն անառիկ պահելու համար։ 20 տարի ծառայության ստաժ ունենալով 6 ամիս 1 ես նույն արարողությունը եւ ինքս եմ անցկացնում եւ մասնակցում եմ նամանակիվ միջոցառումներին։ Ես ուրախ եմ, որ իմ մեծ որդին ծառայել է Մարտակերտում, մասնակցել ապրիլյան պատերազմին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր այս բաներին, որ այսքան գեղեցիկ ու ջերմորեն դրամադրված նվիրված են մեր զինվորների դասիրակությանը։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ երթման արարողության կապակցությամբ Հարցին թե ինչու նորակոչիկների երթման արարողությունը կազմակերպվել է Ամարասի վանական համալիրում, այլ ոչ Զորամասում, Զորամասի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով հրամանատարի տեղակալ կապիտան Արմեն Պետրոսյանը նշեց ստեղծման արողությունը պլանավոր ենք եւ հասկացել պատմամշակութային մեր ամարած վանքում, որովհետեւ մեծամասնությունը եւ մեր զինվորները եւ ծնողները դեռևս Արցախի հանրապետությունում չեն եղել, չեն տեսել մեր պատմամշակութային վայրերը։ Իրանք էլ իմանան, որ սա մեր հինավուրց հայկական հողն են պաշտպանում եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ավելի պարտավորություն իրենց ծառայությունը բարեխիղճ իրականացնելու համար։ Զորամասի ավակ լեյտենանտ Ղահրամանյանը երթման արարողության կապակցությամբ հայրենիքի նորընծապաշտպաներին մաղթեց ամուր կամ խաղաղ ծառայություն, բարի վերադարձ, իսկ Զորակոչիկ Եդիգարյանն ընկերների անունից խոստացավ պատվով ծառայել հայրենիքին, անսասան պահել երկրի սահմանները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետությունում 2017 թվականի առաջին կիսամյակում արտադրվել է 184.9 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, որը 2016 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 9.87%-ով։ Ինչպես տեղեկացրել են Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունից, Արցախում գործում են 16 հիդրոէլեկտրակայաններ։ Միայն 2017 թվականին շահագործման է հանձնել 2 փոքր հեկ։ Հանրապետությունում իրականացվում են եւս 9 փոքր հեկերի կառուցման աշխատանքներ, որոնց էլեկտրակայանի տարեկան արտադրության ծավալը կազմելու է շուրջ 263.02 միլիոն կիլովատ ժամ։ Արցախի ցանկատարածությունների մի մասն ամեն տարի տուժում է կարգտահարությունից։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Գյուղատնտեսությունը մի կողմից առաջատար ճյուղ է համարվում Արցախում, իսկ կողմից կարելի ասել ամենառիսկայինն է ոչ միայն Արցախում, այլ բոլոր երկրներում։ Երբեք հնարավոր չի նախապես համոզված լինել, թե բերքը միջև բերքահավաքը կմնանվնաս, թե կտուժի որևէ բնակլիմայական աղետից, իսկ Արցախում այդ աղետը հազվադեպ գառնասելավներն են հաճախել կարկուտը։ Խորթային տարիներին, ինչպես հիշում են շատերը, կարկտի դեմ պայքարը իրականացվում էր հրետանային կամ հրանոթային եղանակով։ Այդ մեթոդներն այսօր էլ կիրառվում են շատ երկրներում։ Արդյունավետությունը գնահատվում է համապատասխանաբար 95 եւ 98%։ Պատերազմի տարիներին Հայաստանում եւ Արցախում հրանոթները բնականաբար հավաքվեցին ու տարան ռազմի դաշտ։ Երկար տարիներ կարկտի դեմ պայքարը անուշադրության էր մատնված, իսկ դաշտերում կամ այգիներում բերքի մի մասը ամեն տարի դժում էր կարկտից։ Միայն 2010 թվականին Արցախի կառավարությունը ձեռնարկեց կարկտի դեմ պայքարի ծրագիրը, որի շրջանակներում հանրապետության տարածքում սկսեցին տեղադրվել զենիթ հակակարկտային կայանքները։ Այս սարքը աշխատում է մեթան կամ պրոպան գազով, էկոլոգիապես անվնաս է համարվում շրջակա միջավայրի համար։ Մեկ սարքը, ինչպես ներկայացնում են մասնագետները, տարեկան կարող է կրակել մոտ 10000 անգամ։ Կրակոցների արդյունքում կարկուտը վերածվում անձրևի կամ թաց ձյան։ Ամեն ինչ կարծես թե པարզ է ու հասկանալի, սակայն ինչպես է ստացվում, որ նույնիսկ այն տարածքներում, որտեղ տեղադրված են այդ սարքերը, շարունակվում է βέρքը տուժել կարկտից, գյուղացին կրում է խոշոր չափերի վնասներ, այս հարցը մնում է անհասկանալի։ Այս եւ գարկդի դեմ պայքարի մասին այլ հարցերի պատասխանները փորձեցին գտնել գյուղնախարար Արամ Մխոյանի մոտ։ Նախարարն ամենից առաջ նշեց, որ կայանքները տեղադրվել են նախքան գերատեսչությունը իր ղեկավարության տակ անցնելը։ Իմ օրոք չի եղել, չի տեղադրված, եղել, բայց դա չի նշանակում, որ ես դրան կողմնակից չեմ։ Պարզապես հնարավորություններ չենք ունեցել տեղադրելու, եթե ես ունենամ հնարավորություններ, ես միանգամից ոչ թե 10-20-ը 200-ը տեղադրեմ, ոչ խնդիրը կլուծվի։ Այսօրվա դրությամբ Արցախում տեղադրված է Զենիթ հակակարգտային 71 կայանք, որից 42-ը տեղակայված է Ասկերանի, իսկ 29-ը Մարտունու շրջանում։ Բայց հենց Ասկերանի եւ Մարտունու շրջանում այս տարի նորից կարկուտը փչացրեց բերքը։ Վնաս հասցնելով թե այգիներին, թե արտերին ու բանջարանոցներին ու սա առաջին անգամը չէ, որ գյուղացին մնում է ձեռունայն։ Գյուղնախարարը կարկուտի դեմ պայքարում հակակարգտային կայանքների պարտությունը պարզաբանում է այսպես. Եվ որpիսի կարողանանք 100%-ով չի, բայց 90%-ով պաշտպանվել կար, պետք է ունենանք շատ լավ պաշտպանիչ գոտի։ Այլ խոսքերով տեղակայված կայանքները բավարար չեն կարկուտի դեմ պայքարը իրականացնելու համար։ Նախարարի խոսքով կարկուտի դեմ պայքարի արդյունավետությունը մինչև 90% բարձրացնելու համար պետք է ունենանք մի քանի պաշտպանիչ գոտի, այսինքն մի քանի գոտիներով պետք է տեղակայվեն կայանքները բայց չունենք դեռ այդ հնարավորությունները։ Հենց մենք բյուջեում գտնենք ազատ միջոցներ, որոնք հնարավոր կլինի ուղղել այս ծրագրի ավարտմանը, որտեղ սա կիսատ է։ Ես հաստատ կուղեմ այդ ծրագրի իրականացմանը եւ համոզված կլինեմ, որ հնարավորինս մենք մեր օգտագործողներին պաշտպանենք այդ բնական աղետը։ Մինչ կարկտի դեմ պայքարի արդյունավետ եղանակ գտնելը կամ կիրառվող մեթոդը կատարելագործելը Գյուղացին շարունակում է կրել զգալի վնասներ, որը բնականաբար իր հետևանքն է ունենում թե հողամշակի սոցիալական վիճակի, թե երկրի տնտեսության ընդհանուր նկարագրի վրա։ Կառավարությունը փորձում է այս կամ այն կերպ մեղմել հողօգտագործողի կրած վնասը։ Այս տարի կարկտից օրինակ տուժել է մոտ 6000 հեկտար տարածք։ Կառավարությունը նախատեսել է օգնություն, աջակցություն կարգ տարված տարածքների օգտագործողներին, յուրաքանչյուր շնչին տրամադրեցինք հավի ճտեր, parzapes մեղմելու, այնպես որ մի բանով մարդիկ զբաղվեն, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ դրանով սահմանափակվել են։ Իսկ Կարկտիս ուժացած հատիկային ցանկատարածությունների տերերին կառավարությունը աջակցել է սերմով։ Կառավարությունը ուժացող օգտագործողներին այլ աջակցություն եւս ցուցաբերել է։ Բոլոր կարգ տարված տարածքները արկերից ազատվել են։ Նաև այն օգտագործողները, որոնք ունեն վարկեր, փոխառություններ եւ այլն, ժամանակավորապես առեցվելու են։ Դուժած այգիների վերաբերյալ կառավարությունը դեռ վնասների գնահատման գործընթացի մեջ է։ Դուժած բանջարանոցների դեպքում կառավարությունը հեկտարին 200 000 դրամ աջակցություն է սահմանել։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Թուրքիայի իշխանությունները սկսել են Իրանի հետ սահմանին անվտանգության պատի կառուցումը, որը ըստ թուրքական կողմի կփակի քուրդ անջատողականների ճանապարհը։ Այժմյան Թուրքիայի արևելան Աղրեի նահանգում ահրելի բետոնե աղյուսներն արդեն շարվում են։ 144 կիլոմետր երկարությամբ պատը պետք է թույլ չտա Թուրքիայում ահաբեկչական համարվող Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության անդամներին տեղաշարժվել թուրք-իրանական 500 կիլոմետրանոց սահմանով։ Հայտնի է, որ երկու տարի առաջ Թուրքիան նմանատիպ պատ է կառուցել նաև Սիրիայի հետ սահմանին, որ เป զի թույլ չտա իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման գրոհայինների ներթափանցումը երկիր։ Նշվում է, որ թուրք-սիրիական սահմանին կառուցված պատն ունի 690 կիլոմետր երկարություն։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի աշխատանքից դժգոհ ամերիկացիների թիվը հասել է 56%-ի։ Փետրվարին այն հավանության էր արժանացնում ամերիկացիների 44%-ը, հավանության չէր արժանացնում 53%-ը։ Իսկ ապրիլին Թրամփի աշխատանքից գոհ էր 44%-ը, դժգոհ 54%-ը։ Ներկա պահին նրա աշխատանքից գոհ է ԱՄՆ-ի քաղաքացիների 38%-ը։ Չինաստանի հյուսիսարևմուտքում Սինցիզյան Ույղուրյան ինքնավար մարզում երկրաշարժից տուժածների թիվը հասել է 32-ի։ Երկրաշարժի հետևանքով 142 տուն է ավերվել եւս 1060-ը վնասվել։ 6.6 մագնիտուդով երկրաշարժը գրանցվել է Սինցիզյան Ույղուրյան ինքնավար մարզի Բորո Տալա Մոնղոլյան ինքնավար շրջանում տեղի ժամանակով 7:27-ին մեկ այլ հզոր երկրաշարժ 6.5 մագնիտուդով գրանցվել է երեքշաբթի Սիչուան նահանգում։ Մարզասերների համար ԱՄՆ-ի Սենթ Լուիս քաղաքում շարունակվող շախմատային սուպերմրցաշարի 6-րդ տուրում հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը սպիտակներով պարտության է մատնել ամերիկացի Ուեսլի Սոհին եւ 3.5 միավորով ընթացիկ առաջատարն է։ Օգոստոսի 1-ից 6-ը Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում տեղի ունեցած Վիկտոր Լիվենցևի անվան միջազգային մրցաշարում հայ բռնցքամարտիկները նվաճել են 1 ոսկե մեդալ։ Գերցանր քաշային կարգում հաղթող է ճանաչվել Գուրգեն Հովանիսյանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է պարզ առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարե մտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 23, ցերեկը 32-ից 37 աստիճան։ Տակություն։